E, naš planet Zemlju. i da kad se ruše drva da se posadi novo. Da ljudi ne čupaju cvjetove i trave, da trava bude zelena i da raste. Da ne gade vod, mora i rijeke. Da, da, ne bacaju smeće u more i rijeku. Da ne bacamo smeće po ulicama i po gradovima da, da životinje u šumi mogu imati jako puno povišta, da mogu izle, da mogu dobiti malene. E, da, da manje e, pušimo cigarete. Ne uštavamo bravi neke, zato onda da ne uštavamo bravi neke, da mravi mogu slobodno živjeti. Bravo da možemo zatvoriti tvornice, one koji puštaju naj... Predsjednika, ajde. E. Bude se on podsjetio, da, planet, da planet Zemlja bude, da planet Zemlja bude čista i lijepa. Tako je. Da ne bacamo cigare u prirodu. Da ne bacamo papiriće od bombona na cestu, trebamo bacati u smeće pa je tvoja Da okoliš bude čist. bravo. Da ne gazimo cvijeće. da bi bio da bude. Da ne čupamo gljiva. Super, bravo. Da ne čupamo grana od drveća i ne gazimo cvijeće. Ne bacamo korisni otpad u vodu nego ga iskoristimo. da žvakaće ne bacamo na pod nego u smeće. Bravo, super ste. Eto rekao. Um, ja ti, ja ti znam jedan planet koji ti samo ko ima ko smeća uvijek crno nebo i crno sunce oni i taj zrak ti samo ovako ima ko smeća jako je zagađen da i mi ne želimo da naša zemlja bude takva. Da. Tako Ali to je kao jedan planet. Šta smo rekli, Kontinent i koji ima prstene. Aha. Ajde, evo skupina Bubamarice i njihove želje planeti Zemlji. Reci. Ja želim da se šuma ne pali. Bravo. A ti? Ja želim da voda ostane čista. Ja želim da šuma ne bude prljava. Ja želim da ne, da ne bacaju smeće e, u more. Dobro, onda ti? E, želim da životinje ne umru. Ja želim da bude sve čisto. E, ja želim da životinje ne umru od ne svježeg zraka da nam zrak bude čist. Ja želim da priroda bude zdrava i čista. ja želim da ljudi bacaju smeće u kontejnere. Ma bravo, ne okoliš, jel da? Ja želim da se manje vozimo u autima, više vozimo bicikle. Super. Ja želim da da svako smeće u dobar kontejner bacimo. Ja ne dobro. Ja želim da, okoli, da naš okoliš bude čist. A ti? Ja isto želim da naš okoliš bude čist. Ja želim da stistimo struju. Ja želim da stedimo vodu. Bravo. E, ja želim da voda bude čista i da mogu biti u njoj lijepe ribe. Super. Ja želim da... Dobro, nema veze. Nam ti reći što želiš. Dobro, ako ne želiš, ne moraš. Ja bi te bude sve Bravo, super. Evo,